بسم الله الرحمن الرحیم الفصل العاشر فصل دهم خب احتمال پخشی هست بخاطرشی که او افراد بدون تو آدرسش بده به عضو بده دانش چطور کن تلگرام اگه او سرچ بزنه همه کتابه یه ظاهری که در صفحه اصلی گوگل شما متوجه بوده؟ یعنی ها مثلا یک کانالی فرزن به اسم مثلا خب، بله این کتاب خود جز ملحجه درسیه با خدا هر کجا خب بسم الله الرحمن الرحیم خب، الدلیل العاشر شرع من قبلنا دلیل دهم شرع قبل از خودمان شرع من قبلناش چی بینی؟ شرع کسان قبل از ما من شرع من قبل این من مضافونه له شرع کسان قبل از ما شرع من قبلنا والمقصود بشرع من قبلنا یا شرع من قبلنا شرعی قبل از ما ولی شرع من قبلنا خب والمقصود بشرع من قبلنا الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمم السابقة بواسطة الأنبياء والرسل مقصود الشرع آه، قبلها شرائع قبل الإسلام اون احکاماتی هستند که الله متعال اونا رو برای امتهای قبلی به واسطه انبیا و رسولان مشروع گردانیده است پس شرع من قبلنا احکامات شرعهای قبل از ما احکامات شرعهای قبل از مثلا در مسیحی ها در مسیحیت یا یهود یا خلاصه شرعهای قبل از آیا آیا سوال این است مسائلی که مثلا بر اهل کتاب فرض بوده آیا بر ما فرض هست یا نه این رو امروز میخواد توضیح بده آیا شرع من قبلنا بر ما حجت یا نه جوابش میده و قد اختلف العلماء في حجت في حجيتها بالنسبه الينا میگه علما در حجت بودن شرع من قبلنا نسبت به ما اختلاف کردند به نسبت ما آیا این حجت یا نه در این رابطه چیکار کردند وقبل ذكر اقوالهم لابد من بیان موضوع الخلاف لان شرع من قبلنا انواع میگه اما قبل از ذکر اقوالشون قبل از اختلافاتشون نظریاتشون میگه باید اون موضع خلاف ذکر بشه زیرا شرع قبل از ما انواعی داره چند چی داره؟ در 123 اینو توضیح میده انواع شرع من قبلنا انواع شرع من قبلنا شرع من قبلنا بر چند نوع تقسیم میشه النوع الأول أحكام جاءت في القرآن أو في السنة وقام الدليل في شريعتنا على أنها مفروضة عليك علينا كما كانت مفروضة على من سبقنا من الأمم نوع أولش اون أحكاماتي هستند که در قرآن و سنت اومده اند و دلیل هست در شریعت ما بر این چیز که بر ما هم فرض هستند همانطور که بر امتهای قبلی چو شدن مثلا روزه مال امتهای قبلی هست در نصوص ما هم اومده است که بر شما هم چیه همانطور که بر اونا خب در این اختلافی نیست این حجته این جز، میگه و هذا نو لا خلاف فی انه شرع لنا در این نوع اختلافی نیست که این هم شرعی برای ما هست و مصدر حجیته به نسبت الینا هو نفس نصوص شریعتنا ولی میگه مصدر حجت بودن این مسئله به نسبت ما همون نصوصی است که در شریعت خودمون اومده اون چیزی که بر ما واجبش کرده بود نصوص شریعت خودمون هستند مثلا روزه اگر روزه بر ما فرضه ولی چه چیزی بر ما فرضش کرده همون نصوص شریعت خودمون که در قرآن اومده یا ایه الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین بله پس نوع اولش اونیه که در شریعت های قبلی اومده و در شریعت ما هم اومده و شریعت ما هم اون حکم رو داده خب این حجت هست النوع الثاني أحكام قصها الله تعالى في قرآنه وبينها الرسول في سنته وقام الدليل من شريعتنا على نسخها في حقنا نوع دومش کدوم شرع من قبلنا هست اون احكاماتي هستن که الله اونا در قرآن قصه کرده اونا بيان بیان کرده یا رسول الله صلى الله عليه وسلم در سنتش اونا بيان بیان کرده و از شريعت ما وجود داره که در حق ما منسوخند آه؟ ببینید در قرآن و سنت اومده اند که این احکامات بر اهل کتاب بوده اند ولی بر شما نیستند خب اینا مسلمه که دیگه بر ما حجت نیستند چون منسوخ شدند از جمله ما جاء فی قوله تعالی وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ها در قرآن کریم بیاد که بر کسانی که قبل از شما بودن چه چیزی رو حرام کردیم چه چیزی رو حرام کردیم و بر یهودیان و علی الذین هادو و بر یهودیان حرمنا کل ذی ظفر حرام کردیم هر حیوان چنگالداری رو و من البقری والغنم حرمنا عليهم شحومهما و از گاو و گوسفند حرام کردیم بر اونها چیانشون رو پیها شحوم یعنی چی؟ پیگ ماشون به قول ماشون بلوچا خب بل آیشی بر ماشون حرامه؟ نه چون در نصوص ماشون چی بوده یا؟ بله خداوند در آخر این آیه میگه که ما به خاطر بقیشون اینا رو بر اونها حرام کردیم ولی بر ما حرام پس نوع دوم اون احکاماتی هستن که قرآن اونا بیان کرده سنت اونا رو بیان کرده به این عنوان که در اون شریعت ها بودند ولی در شریعت شما چند منسوخند این نوع فالآیه دلت على تحریم اشیای لم تحرم علینا بل احلت لنا میگه آیه دلالت بر حرام بودن اشیایی میکنه که بر ما حرام نیستند بلکه برای ما چه هستن. خب پس این نوع که منسوخ شدن خلاص حکمش مشخصه النوع الثالث أحكام لم يرد لها ذكر في كتابنا ولا في سنة نبينا وهذا النوع لا يكون شرعا لنا بلا خلاف, بلا خلاف بين العلماء نوع سيفهم أن أحكامات حسن كدر كتاب ما در قرآن ما و در سنت رسول الله بیان اصلا بیان نشدند اشاره بهشون نشده این نوع شرعی برای ما حساب نمیشه چون در نصوص ما اه، ذکرشون وارد و کتاب اون هم تعریف شدند کتاب اونم چی شدن؟ میگه بدون اختلاف بین علما این دو برای ما حجت نمیشه رفت از تورات یه چیزی رو آورد یا از انجیل بعدش گفت که این چیه با اون چیزایی از تورات و انجیل رو تایید میکنیم که در کتب اون اون هم آیا تایید شدن منسوخ شدن یا نه فقط ازشون ذکر اومده که نوع شارم همينه انه الرابع أحكام جاءت بها نصوص الكتاب أو السنة ولم يقم دليل من سياق هذه النصوص على بقاء الحكم أو عدم بقائه بالنسبة لنا مثل قوله تعالى نوع شارم أن أحكاماتي هستن كي در نصوص الكتاب السنة ذكر شدن ولی دلیلی دلالت بر این نمیکنه که این حکم برای شما مسلمانان باقی مانده یا باقی نمونده دلیلی که بیاد دلالت بر این بکند که این حکم برای شما مسلمانان باقی مانده یا باقی نمانده همچنین دلیلی وجود ببینید ذکر شدن در کتاب سنت ولی از سیاق اون نصوص دلیلی که دلالت بر بقای حکم یا دلالت بر عدم بقا بکند وجود فقط ذکر شده مانند چی مثل قوله تعالی و کتبنا علیه فیها ان النفس نفس و فرض کردیم در اون کتابشون بر آنها که نفس در مقابل نفس است بعدا میاد که چشم در مقابل چشم گوش در الاذن بالاذن ها السن بالسن والجروح قصاص الانف بالانف این مسائل رو میاد بیان میکنه که ما به ترتیب نگفتیم خب در این نوع اختلاف وجود داره میگه فهذا النوع هو الذي اختلف في حجيته بالنسبة إلينا فهذا النوع هو الذي اختلف في حجيته بالنسبة إلينا این نوع چهارم اون نوعی هست که اختلاف وجود داره در حجت بودنش به نسبت ما مسلمانان که آیا این نوعی که قرآن فقط گفته که این حکم برای یهودیان بوده ولی دلیلی که بیاد بگه که این حکم برای شما باقی مانده یا نمانده وجود حالا ببینید که اینجا علما رو نظریشون بیاره میگه فذهب بعض العلماء كالحنفيه الى حجيته وانه يعتبر كجزء من شریعتنا بعضی از علما مانند حنفیه گفتند که بله اینا حجت هستند این نوع چهارم چه هست حجت است و به مانند جزئی از شریعت ما اعتبار دارد و ذهب الاخرون الى انه ليس بشرع لنا گروهی دیگر از علما گفتند که نه این نوع شرعی برای ما زمانی برای ما شرح هستند که شریعت بیاد اونا رو ذکر بکنه و بگه که برای شما هم این حکم وجود دارد که همون نوع اول بود پس گروهی گفتند که این نوع چهارم حجت هست و گروهی دیگر گفتند که برای ما شرع حساب و واستدل كل فريق بجمله ادله تأييدا لمذهبه بعدش میگه که هر گروهی مجموعی از ادله رو برای تایید نظریه خودش تایید مذهب خودش آورده است این رو از کتاب گران سنگ امام غزالی ابو حامد ذکر کرده والحق والحق ان هذا الخلاف غير مهم لانه لا يترتب عليه اختلاف في العمل فما من حكم من احكام الشرائع السابقه الا وفي شريعتنا ما يدل على نسخه او بقاء بقائه في حقنا سواء جاء دليل الإبقاء أو النسخ في سياق النص أو جاء ذلك الدليل في مكان آخر من نصوص الكتاب والسنة أما أستاذ چی میگه؟ استاد حقيقة حقیقت این است که اختلافشون أصل مهم نيست چرا؟ میگه زيرا بر این نظریشون اختلافي در عمل عملا اختلافي مترتب نمیشه چرا؟ میگه هیچ حکمی از احکامات شریعت های قبلی وجود ندارد هیچ حکمی از احکامات شریعت های قبلی وجود ندارد مگر که در شریعت ما وجود دارد چیزی که دلالت بر منسوخ بودنش بکند یا دلالت بر باقی بودنش در حق میگه هر چیزی که از شریعت های قبلی وجود داره یا دلیلی هست که به ما میگه که این منسوخ شده یا دلیلی هست که دلالت بر این میکنه که این حکم چه هست باقی مانده حالا برابر است که اون دلیل ابقا ها ابقای اون حکم یا نسخش در سیاق خود نسخ اومده باشه اون نسی که اومده اون حکم ذکر کرده یا در جای دیگر اومده باشد ولی در هر صورت اومده است و یا نسخش بیان شده یا ابقایش اما چنین نیست که بیان نشده باشه پس عملا پس عملا دیگه اختلافی باقی یعنی از سیاقی از قرائنی که اونا هست کل بحث که انسان در نظر بگیرد